Yes. Yeah. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sankhaya. Good evening, Sayadu. Good evening, everyone. Before the Dhamma talk, may Sayadu kindly give us the three refuge, the five, and the eight and ten sila. Chúng con xin kính lễ Ngài Sayadu. Chúng con xin kính chào đại chúng. Trước thời Pháp thoại, chúng con xin kinh thỉnh Ngài Sayadu từ vi truyền tam quy ngũ giới và bác quan chơi và mười giới cho chúng con. Aham bande Aham bande Na saha Tisaranena saha Panchasilam Panchasilam Achenga samanagadam Athanga samanagatam. Ubosatha silam. Ubosatha silam. Dasa babaja silam. Dasa babaja silam. Dhammang yachami. Dhammang yachami. Anugahangadawa. Anugahangadawa. silam deta. silam deta. Me bande. Me bande. Dudiyambi. yambi Aham bande. Aham bande. Tisaranena saha. Tisaranena saha. silam Panjasilam. silam Atanga samanagatam. Atanga samanagatam. Uposatha silam Uposatha silam Dasa babaja silam Dasa babaja silam Dhammanya jami Dhammanya jami Anugahangadawa Anugahangadawa Silandeta Silandeta Me bande Me bande Dadiyambi ti tati ampe aham bande aham bande tisranena saha tisranena saha panchasilam panchasilam athanga samanagatam athanga samanagatam ubosatha silam ubosatha silam dasa bhavija silam Dasa papacha silang. Dhammang yajami. Dhammang yajami. Nogahang gadawa. Anugahang gadawa. silande cha silande deka. Me bande. Me bande. Yamang wadami dhamma cha Amapante. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Bodham saranam gacchami, dhammam ừ. saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Bodham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami. Tudiyambi Bodham saranam gacchami, Tudiyambi dhammam saranam gacchami. Dudiyambi Sangam Saranam Gacchami Dutiyampi Bhutam Saranam Gacchami Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami Tadiyampi Bodham Saranam Gacchami Tadiyampi Dhammam Saranam Gacchami Yadiyampi Sangam Saranam Gacchami Tatiyampi buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami Sri Saranagamanam Baribonam Amapante Panadi Bada Viramani Sekavadam Samadhiyami Panatipata Veramani Sikhapadang Samadhiyami Adena Jana Veramani Sikhapadang Samadhiyami Adinna Dana Veramani Sikhapadang Samadhiyami Kamesu Maichachara Veramani Sikhapadang Samadhiyami Kamesu Maichachara เวรมณีสิกขาปดังสมดิยามิพระบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิพระบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมดิยามิမုဇာဝါဒဝေရမဏိစိတ်ခပဒံသမာရိယာမိမုဇာဝါဒဝေရမဏိစိတ်ခပဒံသမာရိယာမိ สุรามรยามัจจปมาดชานาเวรามณีเสกาปดันสมาริยามิสุรามรยามัจจปมาดันฐานาเวรมณีสิกาปดังสมาริยามิวิกาลาบอจนาเวรามณีเสกาปดังสมาริยามิวิกาลาโปจนาเวรมณีสิกาปดังสมาริยามิ Naca. Naca. Tidak. Tidak. Wadida. Wadida. Wisuka. Wisuka. Dasana. Dasana. Viramani Saikavarang Samariyami. Viramani Sikapadang Samariyami. mala ganda. Vilebana. Vilebana. Dharana. Dharana. Mandana. Mandana. Vipusnatana Viramani Sikhabaran Samariyami. Vipusanantana Viramani Sikhabaran Samariyami. Oja Sena Mahasena Viramani Sikhabaran Samariyami. อุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปังสมดิยามิจาดารูปาจาตารูปะราจตะราตตาปฏิกหานาปฏิกหานา เวรมณีสิกขาปังสมาริยามิ เวรมณีสิกขาปังสมดิยามิ Idame Bonyam. À, Idame à, Bunyam. Asawakayam. Asawakayam. Wahang Hodu. Wahang Hodu. Idame Silam. Idame Silam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Ờ, ờ, Hodu Hodu Isranena à, Saha Silam, Athenga Samana Samanagatam Bosra Silam Dasa Bhavija Silam Dhamman Sarugam Katwa Bhamate Na Sambadeta Amapante Sadhu Sadhu Sadhu Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk Today topic is Sapa Sawa Sutta. The lecture uh, will last for one and a half hour, and we would like to invite Bante Bhawarathamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Saruru Từ Bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại của ngày hôm nay là Kinh Tất Cả Các Lậu hoặc phần 3. Bài pháp thoại sẽ kéo dài 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng kính thỉnh Ban Tê Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa sa sa Ok. sa Sava Sawa Soda. Sava Sawa means all things, all departments. So before giving talk, we will pay respect to Buddha, the owner of Dhamma by reciting Namo Dasa three times. Namo Dasa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhasa Namo Dasa <coughs> So in this sutta, uh, as a conclusion, uh, to have a yoni somanasikara, not to have a yoni somanasikara, improper attention. So any và trong bài kinh này coming in from Ionism Manasikara any holy mess coming in from Yoniso Manasikara proper attention và là kết luận của bài à, bài kinh này bài kinh Sabha Sabha Sutta Sabha là tất cả và asawa asawa đó là các lậu hoặc hay là các phiền não thì sabasawa đó là tất cả các phiền não hay tất cả các lậu hoặc và nói tóm lại thì tất cả các lậu hoặc đều tới từ uh, tới từ đâu chúng ta thấy phải có được cái yoniso manasikara là như lý tác ý và để tránh xa tránh xa cái ayoniso manasikara là phi lý tác ý và để và ayoniso manasikara đó chính là nguồn gốc để sanh khởi tất cả những cái bất thiện pháp tất còn yoniso manasikara như lý tác ý là nguồn gốc để sanh khởi tất cả những thiện pháp Salah. So now we are reaching thinking way of Ionism Nasikara. Và bây giờ chúng ta đã học đã học về cách là những cái mà cái nguồn gốc của phi lý tác ý So altogether 16 uh, 5 related to past 5 related to future 6 related to present altogether 16 Và chúng ta đã học về 16, 16 cái sự hoài nghi, 16 cái hoài nghi ở đây đó là năm cái hoài nghi về quá khứ, năm cái hoài nghi về tương lai và năm cái sự hoài nghi về hiện tại, tổng cộng là 16 cái loại hoài nghi. Those are questions or those are doubts. Also, those are improper tensions. 16 cái này đó là 16 cái câu hỏi hay 16 cái sự hoài nghi hay là 16 cái sự phi lý tác ý tác ý không đúng đắn So we will start about the past five about the past Và chúng ta bắt đầu với năm cái sự hoài nghi, năm cái hoài nghi quá khứ về quá khứ. So number one, was I? this is this is yeah. question. So people may think, was I? Người ta nghĩ rằng như vậy có ta trong quá khứ hay chăng? Và có rất là nhiều người người ta cũng hoài nghi là như vậy là quá khứ có mình hay hay chăng ở trong quá khứ? So uh, next one is uh, was I not? Câu hỏi thứ hai nữa là ta không có trong quá khứ, phải chăng? So, uh, this thinking is uh, no proper thinking. Uh, was I or was I not? Uh, by making in this way, by making question in this way, so cannot get answer. So this is based on eternalism view, wrong view. Uh, also, this is based on uh, like a no reason view. No reason view means uh, this body is uh, uh, this body arises without reason, without cause. So, so will be this kind of uh, this kind of view by thinking in this way by thinking what I what I not. People have these doubts, but by making question in this way, we cannot get an answer. We go to wrong views. Và có rất nhiều người họ sẽ hỏi rằng họ sẽ có những câu hỏi đó là ta có trong quá khứ chăng hay là ta không có có trong quá quá khứ phải chăng? thì tất cả những câu hỏi này nó sẽ không đưa đến một cái câu trả lời và tất cả những cái câu hỏi câu hỏi như vậy đó là những cái tà kiến đó là những cái thường kiến những cái tà kiến khởi sinh trong tâm như vậy thì thường thường là người ta có người, người ta sẽ có những cái câu hỏi như thế nhưng mà bởi vì cái, sự khởi sinh câu hỏi này đó chính là cái phi lý tác ý và những cái câu hỏi này tại vì họ nghĩ như vậy họ nghĩ rằng á, nó không có bất kỳ một cái nguyên nhân nào để như là uh, họ không tìm thấy được cái cái, uh, cái câu trả lời cho nó cho những cái câu hỏi này và người ta nghĩ rằng như vậy là không có cái cái cái, cái những câu hỏi nó hoàn toàn là vô lý nó không có một cái nguyên nhân không có một cái lý do thì câu hỏi này là câu hỏi mà không đưa đến cái câu trả lời và như vậy nó sẽ khởi sanh cái tà kiến trong tâm so was I was I not this is quite clear next one what was I uh, what was I means uh, um, was I king or royal family was a Brahmin or trader or poor people or was a um, bhikkhu or was a deva or human or someone. Uh, this this means uh, à, was I. Uh, what was I? Câu hỏi tiếp theo đó là một cái câu hỏi đó là ta như thế nào trong quá khứ thì cái câu hỏi vừa trước là ta có mặt trong quá khứ hay chăng hay là ta không có mặt trong quá khứ hay chăng thì đó là rõ ràng rồi còn câu hỏi đây đó là ta có mặt ta xuất hiện trong quá khứ như thế nào như vậy thì ta là đã từng trong thời quá khứ ta là vua ta và là bà la môn brahmin hay là ta là những thương nhân thương gia hay là ta là người nghèo hay là ta là tỷ khưu bhikkhu hay là ta là chư thiên dewa hay là ta là loài người hay là ta là một ai đó ở trong quá khứ Thế ta là ai? Ta xuất hiện như thế nào? So, uh, next one is how was I? How was I? That means uh, uh, I'm tall or short. Uh, was I tall or short? Uh, white or black? Uh, like that. That means how was I? Câu hỏi nữa, đó là câu hỏi là ta trông như thế nào trong quá khứ? Ta là người cao hay người thấp? Ta là người trắng, da trắng hay là da đen? Thì những câu hỏi như vậy. The next one is after being what? What do I become? So uh, about this also quite clear what is the past of past, uh, like that. <clears throat> Câu hỏi nữa như vậy thì trước cái thời quá khứ cái, cái quá khứ này có cái quá khứ ta có hiện à, hiện hữu ở cái trước đó nữa không? Cái câu hỏi này cũng tương đối là rõ ràng. Đó là sau cái kiếp này à, như là cái kiếp quá khứ này cái quá khứ của cái kiếp quá khứ đó có hay chăng? Ta có hay chăng? So uh, yeah, we have this doubt, but uh, we cannot make a question in this way to get answer. So according to teaching, uh, we have to see past as a namarupa or as a fabricate, uh, as a cause and effect. We're trying to find out uh, past causes uh, which can produce this life. Uh, so by practicing vipassana, so we should approach uh, with the vipassana to, to get right answer of those. So, but uh, uh, like I think some people also practice, uh, should not do they do in this way. Uh, was I, was I not, or was I, how was I, after being what, what did I become? So uh, by making question in this way, so we not get the right answer. Uh, so it is a kind of improper attention can cause some wrong views instead of getting right answer. Và như vậy chúng ta có những cái nghi chúng ta có những cái nghi những cái câu hỏi như vậy nhưng mà những cái câu hỏi này thì như tất cả những câu hỏi này không không đưa chúng ta đến một cái câu trả lời thì cái nghi đó xuất hiện trong tâm và để mà có được cái câu trả lời đúng đắn để có được cái câu trả lời chính xác thì chúng ta phải hành chúng ta phải biết được thấy được các danh chân đế nama và sắc chân đế rupa hay là nam muẩn hay là nhân ở ờ, nhân và quả và chúng ta biết được nhân và quả nhân của nhân quá khứ cho chúng ta tạo nên cái kiếp sống đời này của chúng ta chúng ta phải biết được cái mối liên hệ giữa nhân và quả và như vậy thì sao chúng ta phải hành thiền vipassana chúng ta phải tiếp cận tiếp cận bằng cách gì bằng cách hành thiền vipassana bằng cách thực hành thiền vipassana chúng ta mới thấy được cái mối liên hệ giữa nhân và quả và chúng ta mới có được cái câu trả lời chính xác và uh, một số người thì họ có có những câu hỏi như vậy người ta hỏi người ta có hỏi trong tâm của họ rằng ta có mặt trong quá khứ hay chăng hay là ta không có mặt trong quá khứ hay chăng hay là ta có trong thời quá khứ như thế nào cao hay thấp hay là ta có ở ờ, trong cái thời quá khứ hình hình dáng dáng vóc như như thế nào là ta là người như thế nào là vua là Ờ, bà la môn hay vân vân như thế nào hay là ta cái thời quá khứ của quá khứ có hay chăng ta có mặt hay chăng đó là những cái câu trả lời những câu hỏi này thì những cái câu hỏi này ấy, nó không đưa đến một cái câu trả lời đúng đắn mà nó chỉ đưa cho chúng ta dẫn đến chúng ta có khởi xây những cái tà kiến trong tâm đó là câu gọi là những cái phi lý tác ý dẫn đến tà kiến thay vì có chánh kiến So, next one is uh, related to the future. Shall I be? shall I not be? Uh, so this question is based on eternalism, based on annihilationism. So, uh, <clears throat> so having self or not. So, so this, this thinking also not right view. Uh, so shall I be? uh, what, uh, what, shall I be? So the same as uh, in the past, we can understand. So this is the questions about the future. But by making this question for oneself, you cannot get the right answer. You go wrong views uh, instead of getting the right answer. So about the future, we have to approach with vipassana or paticca samuppada dependent origination. So generally we may say we have to approach future as a namarupa of five aggregates. Uh, also we have to do connections, uh, cause and effect. So if so, uh, we can remove uh, those doubts. We can get uh, right answers of those but uh, by thinking, shall I be? Shall I not be? What shall I be? How shall I be? After being what? Uh, what will I become? So by asking, by making those questions, so we cannot get the right answer. Not the way to practice. và trong cái năm bây giờ chúng ta đến năm cái hoài nghi trong tương lai năm cái hoài nghi trong tương lai đó là dựa trên những cái thường kiến và cái đoạn kiến thì câu câu hỏi khởi sanh trong tâm người ta đó là ta sẽ có mặt trong tương lai hay chăng hay là ta sẽ không có mặt trong tương lai hay chăng ta có mặt trong thời tương lai hay là vị lai như thế nào và ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc hay dáng như thế nào và sau đó cũng tương tự như vậy tương tự như là năm cái hoài nghi trong quá khứ đó là ta sẽ sau kiếp tương lai này thì có kiếp tương lai nữa ta sẽ như thế nào ta có, có hiện hữu trong cái kiếp tương lai nữa hay hay chăng thì đó là năm cái câu hỏi năm cái câu hỏi như vậy thì tất cả những cái câu hỏi này ấy, liên quan đến về tương lai và những hỏi như vậy bởi cái đặt ra những câu hỏi trong tâm thì cái, những câu hỏi này người ta sẽ không có được cái câu trả lời mà là dẫn đến tà kiến để biết được cái tương lai thì chúng ta phải hành thiền nói một cách ngắn gọn chúng ta phải thử hành thiền vipassana từ hành thiền vipassana chúng ta có thể thấy được cái nam arupa danh và sắc trong tương lai và năm muộn trong tương lai và bởi vì hành như thế nào chúng ta phải hành paticca samubpada đó là hành về phân biệt về duyên khởi thì chúng ta mới có thể biết được và cái mối liên hệ chúng ta bởi vì hành paticca samuppada chúng ta thấy được cái mối liên hệ giữa nhân và quả và chúng ta có thể loại bỏ được những cái hoài nghi loại bỏ về những cái uh, những cái những cái hoài nghi như, như ở trên và chúng ta sẽ có được những câu trả lời đúng đắn nhưng mà người ta nếu mà người ta có những cái câu hỏi như là ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay chăng ta không có mặt trong thời vị lai hay chăng ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào hay là ta sẽ có mặt trong thời vị lai hình vóc như thế nào hay là ta sẽ có mặt trong kiếp vị lai sau cái kiếp vị lai này hay chăng thì đó tất cả những câu hỏi như vậy đó là những cái câu hỏi mà không đúng đắn đó là những câu hỏi về phi lý tác ý và nó sẽ đem đến nó không đem đến câu trả lời đem đến cái tà kiến không đem đến cái chánh kiến So next one about the present. Uh, so am I, am I not, right, etc. So about the present, present means from the rebirth until until we die. So between this period, we call a present life. So uh, am I, am I not, etc. so, <coughs> so it is a kind of doubt about the present uh, so uh, if we say mi, the, this is the doubt uh, about the having having self. so uh, here I give, give a simile. Uh, there are two mother, two mothers, maybe one has uh, two sons, uh, so young mother's son is a, how you say, shaved head, bald head, all right? Bald head or shaved head. Uh, mother's uh, son uh, have hair not shaved. Uh, but one day, uh, mother's son, uh, someone shaved his hair <laughs> So at that time, he started to think, am I Yangamada's son? <sighs> like that. Because Yangamada's son is shaped. So, am I Yangamada's son? So, in the commentary said it like that. So, some people may think, am I? So, that means doubt about the self, having self. The next one is, am I not? am I not? So it is a doubt uh, about the not having self. Uh, so about that uh, in a commentary giving in simile, mm, so someone trying to catch fish, fish have, have to stay in the water a very long time. Because they're staying a long time, uh, so Uh, one time, he uh, happened to touch his uh, his thigh. His thigh, his thigh is cold. So by holding his thigh, oh, this is a fish. He bit. <laughs> Actually, his own thigh. That means uh, it might not. So uh, next uh, simile giving in the commentary is uh, Wang Basan uh, protecting his field uh, <coughs> so have to sleep in the in the field in the uh, in the forest uh, so uh, so for protection have to sleep but he has to sleep uh, with fear. So because of this, uh, body cannot sleep uh, straightly uh, by bending. Uh, by bending, have to sleep. <laughs> I don't know. have you been slept with fear or not? <laughs> so body is not straight. bending, um, bending forward, uh, slept. So uh, because the attendants may sleep at one time in the middle of the night, uh, we, we wake up, I uh, walked up. So at that time, by holding his knee, by seeing his knee, uh, he think, oh, oh, this is a two, two year cuts, two demons. <laughs> Actually, it is uh, only. So, uh, so sometimes ordinary people are thinking, am I not? may think in this way. Anyway, it is uh, related to wrong you having self or not. By asking a question on self in this way, so we not get the right answer. It is improper attention. So uh, as a vipassana approach, to get the right answer, so so you should go discerning in rupa, discerning in nama, so we get the right answer. Yes. Và tiếp theo chúng ta nói về cái câu hỏi những cái câu uh, câu hỏi đây đó là cái, về những cái hoài nghi hoài nghi trong hiện tại hoài nghi trong hiện tại đó là người ta sẽ hoài nghi rằng có ta hay trắng ta có mặt hay trăng hay là ta không có mặt hay trăng và cái câu hỏi này có nghĩa rằng nghĩa là hỏi cái sự hoài nghi hoài nghi rằng mình có từng ngã hay chăng hay mình không có từng ngã hay chăng thì cái câu hỏi nghĩa là câu hỏi đây là có ta hay chăng ta có mặt hay chăng thì câu hỏi ở đây có một ví dụ ví dụ trong chú giải có nói giống như là hai một người ờ, một người chồng có hai người vợ hai người vợ này sinh được hai đứa hai đứa con trai và đứa con trai của bà vợ bé thì cạo đầu và đứa con trai của bà ờ, vợ cả thì lại không cạo được cạo đầu mà có tóc thì một ngày đó thì con trai của người của người vợ cả ai đó cạo tóc cho nó và bắt đầu nó mới nghĩ rằng ô như vậy thì là tôi là con trai của người mẹ trẻ hay là con trai ta là con của người mẹ của của mẹ mẹ cả hay là của mẹ hai thì nó nó trở nên hoài nghi như vậy thì tương tự như vậy đó là một cái ví dụ giống như là chúng ta nghĩ về có ta hay chăng ta có mặt hay chăng đó là cái hoài nghi về cái từ ngã và cái tiếp theo nữa cái hoài nghi hoài nghi nghĩa là không có ta không phải ta hay chăng cái hoài nghi hoài nghi ở đây nghĩa là hoài nghi về không có từ ngã hay chăng chú giải trong chú giải có nói giống như ai đó người ta đi bắt cá người ta bắt cá do ở dưới nước lâu quá ở dưới nước lâu quá thì người ta uh, lúc đó người ta cho tay xuống người ta sờ vào sờ vào đùi người ta người ta thấy nó lạnh tại vì thân đang ngâm ở trong nước lâu rồi nên cái đùi người ta lạnh và cái đùi lạnh như vậy họ sờ chính đùi của mình thôi nhưng người ta lại nghĩ rằng đó là con cá và người ta ra sức người ta đập và thực ra đó là cái đùi của họ thôi chứ không phải là con cá nào hết thì nó giống như là không phải ta chăng cái ví dụ nữa ví dụ nữa ở trong chú giải có nói đó là giống như một người người ta bảo vệ cái thửa ruộng cái thửa ruộng ở trong rừng đó và người ta phải ngủ ngủ ở đó dựng trại ngủ ở đó ngủ ở cánh cánh đồng đó ở trong rừng đó để bảo vệ bảo vệ cái cánh đồng của họ cái ruộng lúa của họ ấy và do cái sự sợ hãi thì người ta không có ngủ không có nằm thẳng được ngủ không có nằm thẳng lưng được và phải nằm co do lại thì ngày sau đó không có biết rằng chúng ta đã từng ngủ trong lúc sợ hãi bao giờ chưa thì cái ngủ tư thế ngủ mà sợ hãi á, là người ta nằm co co người co rúm người lại chứ không có nằm thẳng không có nằm thẳng như vậy thì cái nửa lúc nửa đêm đó người ta dậy người ta bắt đầu tỉnh dậy tại vì không ngủ được và người ta sờ cái đầu gối người ta nghĩ rằng ô đây là hai đầu gối này là hai con dạ xoa mà thực ra không phải đó chính đầu gối của họ thôi nhưng mà đó có nghĩa rằng am I not nghĩa là không không phải ta chăng thì nếu mà có khởi sanh những câu hỏi như vậy thì đó là những cái tà kiến bởi cái hỏi như vậy nó không đưa đến câu trả lời không có câu trả lời chính xác để chúng ta có một cái câu trả lời đúng đắn mà không dẫn đến tà kiến đó là chúng ta phải tiếp cận theo cái hướng đó là hành thiền vipassana chúng ta thấy được danh và sắc thì khi mà đợi, mà hành thiền vipassana đúng đắn thấy được cái danh chân đế sắc chân đế thì lúc đó bắt đầu từ từ chúng ta mới hiểu được mới có cái câu trả lời đúng đắn chúng ta mới biết được rằng là um, và chúng ta thấy không có rơi vào cái câu hỏi chúng ta có được như lý tác ý chứ không thay vì cái phi lý tác ý mà hỏi như ở trên Uh, next one is uh, what was I? What was I? Oh, what, what, what am I? Present, what am I? So do you think in this way? Are you such kind of person? So some people want to think, uh, what am I? So uh, in the commentary mentioned about this question, some people, although they are they are kings, mm, royal families. and they, they have doubt about their self, about their kinship. They have doubt their self as a kinship. Uh, but before that they was, uh, everyone they, they know their self, they are devas. So only uh, they may think uh, do I have ruba or do I have a no rupa? They have doubt because their rupa is maybe very soft, very subtle. So, do I have a rupa? Do I have a no rupa? so they may have a doubt. So, uh, while am running a family or kings, they don't know their self as a kin. So, sometimes their families are not near. Uh, not near. They maybe uh, someone just mother was born, uh, give a birth, so after that, send away. So have to grow up alone or have to grow up with someone because of this uh, they themselves I uh, really run a family or not so they have doubts <coughs> uh, in the same way uh, people people some people may think themselves as a monk uh, so maybe because of they, they are good practice. Uh, some bhikkhus also may think they are self uh, as a layman, as a day, uh, as a lay, lay life. Maybe because of they don't stay like a monk. So after sometimes, uh, am I monk or am I lay? Uh, so uh, they may have doubts. Uh, so people, human beings also, like kings, sometimes they may think themselves as a deva. So because of this, some people have this doubt. What, what am I? Yes. So it is the uh, mentioning in their commentary? Yes, sir. Và tiếp theo cái câu hỏi một cái hoài nghi nữa đó là ta là gì? Thì đó trong chú giải trong chú giải có nói có nói câu chuyện ví dụ như là một số người một số người người ta là vua người ta sinh ra cái trong cái dòng dõi hoàng gia hoàng tộc nhưng mà người ta nghĩ rằng người ta nghĩ rằng không biết là ta có phải là là dòng dõi đế vương dòng dõi nhà vua chúa hay không và họ cũng nghi ngờ về cái ngai vàng cái địa vị của họ ấy không biết là ta cái ngai vàng có phải là của ta hay không và họ cũng uh, biết như là họ không, không họ nghi ngờ nghi ngờ về những cái, cái điều đó và họ nghĩ và đối với chư thiên chư thiên thì khác chư thiên thì người ta lại người chư thiên người ta biết được biết được họ là như thế nào nhưng mà họ có một cái hoài nghi đó là ta có rupa hay không ta có sắc hay là không có sắc ta có rupa hay là không có rupa bởi vì sao bởi vì rupa hay là sắc của họ ấy rất là vi tế chính vì thế nên cái hoài nghi này mới khởi sinh còn đối với những vị vua những vị vua là trong cái dòng dõi hoàng gia hoàng tộc nhưng mà tại sao những vị vua lại nghi nghi là mình không biết mình có phải trong dòng dõi đế vương dòng dõi vua chúa hay không thì có một số những vị vua khi mới vừa sinh ra thì mẹ của họ đã gửi họ đi một cái nơi khác và không có sống cùng với thân quyến không có sống cùng bên mẹ mà ai đó chăm sóc như vị vua này và khi đó vị lớn lên thì vị đó cũng sẽ hoài nghi vị đó không biết là không biết có thực sự ta phải là con à, con cháu hay là dòng dõi đế vương dòng dõi vua chúa hay chăng và người ta nghĩ như vậy có một số người thì người ta cũng nghĩ rằng không biết là ta có phải uh, là một số đối với những người cư sĩ người ta nghĩ rằng ô hay là mình là tỳ khưu tại vì cái sự thực hành của họ rất là tốt tốt đẹp và họ thực hành còn nhờ giữ giới rồi họ làm những cái điều giống như tỷ khưu và họ nghĩ rằng ồ hay là mình là tỷ khưu là bi cu và như một số vị tỷ khưu là nghĩ rằng họ là cư sĩ tại vì cái lối sống của họ không có khác gì người cư sĩ nhiều nên là họ bắt đầu họ mới nghĩ rằng không biết là ta là tỷ khưu hay là ta là cư sĩ nữa bởi vì cái lối sống của họ ấy, thì đó là cái ví dụ trong chú giải đã nói để chúng ta thấy được như là ta là gì cái câu hỏi cái sự hoài nghi đó ta là gì ta là gì và một số người hay là một số những vị vua chúa những vị vua thì người ta nghĩ rằng ô vị là chư thiên bởi vì họ họ họ nghĩ cái những lối sống họ họ nghĩ giống như là người họ là chư thiên vậy và họ nghĩ rằng họ là chư thiên thì cái câu hỏi ta là ai à ta là gì ta là gì trong hiện tại đó ta là gì thì đó là những câu hỏi những cái um, những cái, ví dụ nữa ở trong chú giải có nói và để chúng ta thấy được đó là những câu hỏi không đưa đến cái câu trả lời và dẫn đến cái sự phi lý tác ý dẫn đến cái sự tàng kiến Okay, next question, next doubt is uh, how was I? How was I? So, uh, this question is uh, um, based on thinking that uh, there is life or there is a self inside the body. So, about the jiva life or about the self, uh, we may ordinarily may have a doubt. How was I? How was I? How was I means uh, it is a square or it is a triangle or I don't know those things I want to call many things you may say that. So yes. six like yeah. uh, four corners, three corners, yeah. six, uh, uh, six, eight, uh, 16, like that. So it is the shape of self, the shape of life. So for the for the own body structure, we will know uh, are we short, are we long, are we fat, or are we thin? So mm, uh, we cannot. But uh, about the self, uh, we don't know how was I. So uh, uh, this question, because of this, this question is uh, coming in from that. Uh, thinking coming in from thinking such as there was life there was a self inside the body. So, but how how it is Yes. Và một câu hỏi cái sự hoài nghi trong hiện tại nữa tiếp theo đó là ta như thế nào nghĩa là ta như thế nào đây có nghĩa là sao người ta nghĩ rằng là có một cái tự ngã nào bên trong cái thân này không có một cái linh hồn hay là có một cái à, sự sống nào có cái sống cái sự sống nào trong cái thân này không có cái chi quá nó có sự sống nào trong cái thân này không thì một số người họ nghĩ như vậy cũng có nghĩa rằng người ta nghĩ rằng cái tự ngã này trong cái thân này ấy, tự tự ngã này nó là hình vuông nó là hình tam giác nó là hình tròn nó là hình ngũ giác nó là hình lục giác nó là hình bát giác hay là hình 16 cạnh là vân vân người ta nghĩ rằng cái hình dạng của cái cái tự ngã của cái ngã trong thân hay là của cái mạng sống của cái sự sống ở trong cái thân trong cái cơ thể này nó là hình dạng nó như thế nào bên ngoài thì chúng ta thấy rằng chúng ta những người chúng ta cao hay thấp chúng ta biết được gầy hay béo đen hay trắng vân vân thì chúng ta đều biết được thấy được nhưng mà cái bên trong đó là cái sự hoài nghi người ta không biết rằng cái tự ngã này cái bản ngã này cái sự sống ở bên trong này thì nó là cái hình gì và đó là những câu hỏi câu hỏi nó tới trong tâm của những người đó là có cái tự ngã hay không và một số người họ hỏi như vậy và hỏi như vậy thì nó đưa đến cái gì đưa đến cái sự tà kiến mà không đưa đến một cái câu trả lời So next one is uh, where do I come from? Where do I come from? Where shall I go? Where this being will go? So this is uh, uh, uh about the about the coming away and going into. So having a doubt. So these are doubts, but uh, by asking question own self in this way. So we cannot get answer. So the way to do is uh, just discern uh, vipassana. I say vipassana like discerning nama, discerning rupa. Uh, so practicing cause and effect. So so we will get answer, right answer. But uh, thinking in this way is not correct. What's uh, am I am I not what am I how am I where do I come from uh, where where will I go yes và bình thường thì chúng ta thấy rằng bởi những cái câu hỏi này những câu hỏi câu hỏi tiếp theo nữa đó những hoài nghi trong hiện tại đó là ta từ đâu tới nghĩa là cái, cái người này từ đâu mà tới tới từ đâu đó và sau sau đó thì ta sẽ về đâu ta sẽ đi về đâu có nghĩa rằng cái câu hỏi đây là đến cái sự về nói về cái sự đến hoài nghi về cái sự đến và cái sự đi cái sự đến ta từ đâu đến và ta sẽ đi đâu nghĩa là sau kiếp này sẽ đi đâu mà ta từ đâu từ đâu mà tới thì đó là những cái sự hoài nghi những hoài nghi này thì tất cả những cái câu hỏi những cái sự hoài nghi này nó không đưa đến một cái câu trả lời không cho chúng ta một cái câu trả lời đúng đắn để có câu trả lời thì chúng ta phải hành thiền thực hành thiền vipassana chúng ta phải phân biệt được nama rupa phân biệt được danh phân biệt được sắc phân biệt được nhân và quả khi mà hành thiền vipassana đúng đắn chúng ta phân biệt được danh sắc phân biệt được nhân và quả chúng ta sẽ có cái câu trả lời thích đáng chúng ta sẽ có được những câu trả lời đúng đắn và nếu mà bất kỳ ai đó chúng ta nghĩ rằng là có à, có ta uh, nghĩa là uh, có ta chăng ta hay là ta không có ta chăng hay là ta sẽ ta như thế nào hay là ta trông như thế nào hay ta là như thế nào hay là ta sẽ ta từ đâu tới hay ta sẽ đi về đâu thì đó là những cái câu những cái sự hoài nghi trong hiện tại sáu cái hoài nghi trong hiện tại và nếu những cái, tất cả những câu hỏi này khởi sinh những cái câu hỏi này là những câu hỏi mà phi lý tác ý những câu hỏi phi lý tác ý như này là những câu hỏi dẫn đến cái sự tà kiến và nó không đưa đến một cái câu trả lời mà để có được câu trả lời đúng đắn chúng ta phải hành thiền vipassana phân biệt được danh và sắc So if we think improperly, if we have improper tension, uh, in a way, we have set above, like uh, 16 questions, doubts. So if we think improperly in this way, uh, so we have a wrong view, one of six wrong view here mentioned in, in the soda. So what are six wrong views? Number one, there is a, there is a self of mind. There is a mind self. So we have this wrong view. Number one, so uh, it is uh, annihilationism. Annihilationism, that deity. So uh, number two, there is no self of mind. So, uh, if so, it is uh, uh, Ocheda Deity. Ocheda Deity is, uh, I think, annihilationism. Oh, previous one is uh, eternalism. This one is uh, annihilationism. That means uh, uh, life is only this, uh, no past, and no future. Uh, so you may have this round view uh, another round view number three uh, I know self with the self number four I know non-self with the self number five I know self with non self. Okay. Three, four, five. Yes. Okay, five. Uh, only five are finished. Okay. Yes, sir. Next yes. one I was trying to see. Daniel? Yes, sir. À. và nếu như vậy nếu mà chúng ta có cái từ ngã như vậy nếu mà chúng ta có cái sự phi lý tác ý như vậy có những cái hoài nghi như chúng ta vừa mới nói ở trên 16 cái loại hoài nghi khác nhau có những cái loại nghi như vậy thì đó là chúng ta khởi sinh những cái phi lý tác ý những cái tà kiến bởi vì những cái tà kiến như vậy thì chúng ta sẽ có được sẽ, à, chúng ta sẽ gặp phải chúng ta sẽ có một trong sáu những cái tà kiến sau thứ nhất đó là cái tà kiến đó là ta có từ ngã ta có từ ngã có nghĩa rằng đó là cái cái thường kiến à, cái thường kiến và cái thứ hai nữa là ta không có uh, ta không có từ ngã ta không có từ ngã ở đây đó là cái đoạn kiến có nghĩa rằng người ta không tin vào kiếp quá khứ và cũng không có kiếp tương lai nghĩa nghĩa là chỉ có cái kiếp này mà thôi thì đó là đoạn kiến đó là cái tà kiến thứ hai và cái tà kiến thứ ba uh, cái tà kiến thứ ba nữa đó là um, ta chi tưởng ta có từ ngã và cái tà kiến thứ uh, tư nữa là nghĩa là do ta biết được cái tự ngã với là tự ngã đó còn ta biết được cái vô ngã không có tự ngã với cái ngã như là chi ta là không có tự ngã và tà kiến tiếp theo nữa là tà kiến thứ thứ năm đó là người đó thấy ở được vô ngã với cái tự ngã người ta không có ngã biết với cái tự ngã và người thứ năm đó là ta biết được cái tự ngã với cái vô ngã So next one, number six. Uh, number six is uh, myself. Uh, uh, uh experience. The result of good or bad deeds. And so then there is self experiencing good or bad deeds. uh, experiencing the result of go bad deeds, go bad karma. So that self is permanent, eternal, uh, unchangeable. Uh, so we have this kind of view. It is number six. Later I will explain. Mm. Yes, Và cái tài kiến thứ sáu đó là người đó nó nói rằng cái bản thân ta là kinh nghiệm kinh nghiệm những cái quả do những cái nghiệp thiện và ác mà ta đã từng làm và cái có cái từ ngã cái từ ngã cái mà kinh nghiệm kinh nghiệm những cái quả do những cái nghiệp thiện hay bất thiện mà ta đã từng làm và người ta nghĩ rằng là đó là có một cái từ ngã gì đó nó thường hằng nó vĩnh cửu và nó không thay đổi ở bên trong người ta đó là cái tài kiến thứ sáu So yeah out of uh, thinking, uh, 16 uh, 16 way or way that we have said, uh, so we have one of uh, six wrong view means you cannot get right view in this way so among those uh, there is a self of mind so there is a no self of mind, uh, both around uh, you. it is easy to understand. Uh, next one is I know self with the self. about that, so now we have a five aggregates. So like uh, materiality, uh, feeling, perception, uh, formation, and the consciousness. So, so this view, uh, thinking that, uh, so sanya perception is a self. So with this perception, uh, we know the other the other aggregates. So because of this, uh, uh, so uh, uh, we have uh, five aggregates. out of five for for mentalities. So those mentality he think self. so so because of this uh, uh, mentality, especially perception, perception know the others. Uh, because of this uh, know, knowing I know self uh, with self. Uh, with the self means uh, perception. So with the perception, no other aggregates. Uh, so mm, other aggregates also uh, he thought self. So because of this, I know self with the self uh, means I know the other aggregates with the perception. So reception also self. The other aggregate also self. Uh, so because of this, uh, he has uh, this view. Hmm. But it is a wrong view. yes, yes, I know. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng tại 16 16 cái hoài nghi 16 cái câu hỏi này 16 câu hỏi này đó là cái sự phi lý tác ý và nó dẫn đến chúng ta sẽ sẽ có một trong sáu cái tà kiến một trong sáu cái tà kiến đó thì nếu mà có một trong sáu những cái tà kiến này thì đương nhiên chúng ta sẽ không có những tránh kiến cái tà kiến ở đây đó là tà kiến là ta có ờ, ta có tự ngã đó là rõ ràng rồi chúng ta dễ hiểu và thứ hai nữa tà kiến là ta không có cái uh, ta không có tự ngã và tà kiến thứ ba nữa đó là cái tà kiến thứ ba đó là do tự mình ta chi tưởng ta có tự ngã có nghĩa rằng vị đó là thấy được cái tự ngã ờ, là thức uẩn sắc thọ tưởng hành thức uẩn thì khi đó vì đó phải nghĩ rằng trong khi trong năm uẩn này thì có bốn bốn cái danh uẩn bốn danh uẩn thì người ta mới nghĩ đó là cái ngã và đặc biệt là cái tưởng uẩn cái tưởng này biết tất cả những uẩn khác thì cái tưởng này biết uẩn khác thì mình nghĩ rằng đó là con cái ngã cái ngã hay cái từ ngã nó biết cái từ ngã khác hay là những biết cái ngã khác à biết cái cái khác là từ ngã cái uẩn khác là từ ngã hay cái tường uẩn này biết từ những cái uẩn khác hay nói cái khác đó là vì đó tự mình biết rằng là có những cái từ ngã tưởng uẩn cũng là tự ngã và các uẩn khác cũng là tự ngã thì đó là cái tài kiến thứ ba. The uh, next one to explain is I know non-self with the self. So this thinking is uh, there are four brigades of mentality. So uh, perception is a self you think. The others are non-self. So with the perception, know the others. So he say, I know non-perception, uh, non-self with the self. Cái tà kiến thứ tư đó là cái tà kiến vì nó nghĩ rằng do tự mình ta chi tưởng ta có từ ngã thì uh, chúng ta biết đó là bốn danh uẩn trong bốn danh uẩn này thì có bốn trong bốn danh uẩn này cái tưởng uẩn thì vị đó nghĩ rằng cái tưởng uẩn này đó là ta đó là tư ngã của ta đó là tư ngã còn các uẩn còn lại thì đó là không phải là tư ngã thì vị đó nghĩ rằng um, tưởng uẩn chỉ có tưởng uẩn là tư ngã thôi còn các uẩn khác thì thì không phải tư ngã thì đó chính là một cái tà kiến thứ tư Um, previous time, I happened to say four aggregates, five aggregates. Mm. À, ah, dạ. yes. À, yes, sorry, sorry, yeah. À, vừa rồi ngài sau đó có nói đó là là bốn uẩn, xin lỗi, năm uẩn. Yes. So next one to explain is uh, I know self with the non-self. So there are five gates. He think uh, so perception is uh, perception is non-self. So the others are self. The other force are self. So uh, because of this, I know self with a non-self. Yes. Okay. Thứ năm, yes, sir. Yes. Thứ năm đó là à, vị này với với nghĩ rằng có cái tảng kiến khởi sinh đó là do không do tự mình ta chi tưởng ta có tư ngã thì ở đây nghĩa là sao nghĩa rằng vị này á, nghĩ là trong như bốn ờ, trong uh, trong như tất cả năm uẩn thì có tưởng uẩn tưởng uẩn đây thì vì đó là tưởng uẩn đó là vô ngã nghĩa là không phải cái ta nhưng bởi không phải tự ta nhưng mà là biết được bốn cái uẩn khác còn bốn cái uẩn còn lại á thì lại là cái ngã và do cái vô ngã không phải tự ta nghĩa là do không phải do tự ta không phải do tự mình ta chi tưởng ta có tư ngã thì nó là như vậy có nghĩa là tường uẩn ở đây thì vì đó nghĩ đó là vô ngã còn bốn uẩn còn lại là những của thì vì đó cho đó là có cái ngã có cái tự ngã So uh, these are these are wrong views. Uh, uh, So for those uh, who who thought improperly, uh, have uh, the one of the six wrong views. Uh, so. Uh, so some uh, eternalism so Eternalism means that although we die, our self go to next life, go to next life, self never die. So uh, some uh, nihilationism. Nihilationism means uh, uh, life is only present, no past, no future. Uh, so there are two types of wrong view. Uh, although uh, we count in a six ways. Hmm. Yes, sir. Và nếu mà chúng ta có những cái tà kiến như vậy thì những người tà kiến này thì chúng ta sẽ có đó là cái bởi vì sao? Bởi nguyên nhân bắt nguồn từ cái phi lý tác ý. Khi mà phi lý tác ý không có, có tác ý đúng đắn thì chúng ta sẽ có một trong sáu cái tà kiến. Thì một trong sáu cái tà kiến ở đây nếu mà chúng ta nói là sáu nhưng mà chia ra nó làm hai đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến đó là người ta nghĩ rằng sau khi chết rồi thì cái cái từ ngã cái ngã này nó không có chết đi mà nó sẽ tồn tại nó chuyển từ cái kiếp này sang cái cái cái, cái kiếp khác mà nó cái từ ngã nó không ở chết cả mà nó chỉ thay đổi cái đời sống cái kiếp sống mà thôi nó không ở chết nó luôn luôn thường hàng cái từ ngã làm cái gì đó vĩnh cửu thường hàng thì đó gọi là thường kiến đoạn kiến đó là gì đó là không có hiện quá khứ không có tương lai gì hết chỉ có kiếp hiện tại mà thôi chết là hết thì đó gọi là đoạn kiến tí thì nghĩ theo hai cách này thì chúng ta có thể chia nó làm sáu cái tà kiến hay là hoặc là nói tóm tắt lại thì nó là hai thường kiến và đoạn kiến So another explanation around you is like that. <clears throat> so about the present, past, future. If they think there is a self, Uh, self-moving uh, life after life. It is uh, eternalism. If they think only present life we have, no past, no future, if so, it is annihilationism. Hay là có một cái giải thích khác nữa cho chúng ta có thể dễ hiểu là về hiện tại, quá khứ và tương lai thì có người người ta nghĩ rằng là không là không có như là cái kiếp uh, uh, hiện tại uh, quá khứ hay à, là hay là tương lai có nghĩa là tất cả những cái ngã cái ngã này nó luôn luôn tồn tại và nó chỉ chuyển qua hết kiếp này đến kiếp khác thôi nó không có chết đi thì đó gọi là cái cái thường kiến và cái đoạn kiến ở đây đó là người ta nghĩ rằng chỉ có hiện tại thôi mà không có quá khứ không có tương lai chỉ có hiện tại mà thôi thì đó là cái đoạn kiến đó cũng là những cái tà kiến So some are only about the past, uh, no have self, but the present to future have. Uh, according to their thinking, also uh, eternalism, but this body arises without cause. Uh, so it is also wrong view uh, under the eternalism. So present and future they have. Uh, so past and no have. Only they are thinking. Uh, they are thinking away, but it is a wrong view, not right view. yes. Có một cách nữa chúng ta có thể thấy rằng người ta nghĩ rằng có một số người họ lại nghĩ rằng quá khứ quá khứ không có từ ngã nhưng mà hiện tại có từ ngã và tương lai có cái từ ngã và người ta nghĩ rằng chúng ta sinh ra không có cái nhân gì hết mà họ, họ nghĩ như vậy họ đây cũng là một cái một trong những cái gọi là thường kiến và họ nghĩ rằng chỉ hiện tại với tương lai thôi mới có cái tự ngã còn quá khứ thì không có nghĩa là không có cái nhân không có nhân quá khứ gì cả mà chúng ta sinh ra chúng ta có cái kiếp này cũng không có nhân không có bất kỳ nhân nào cả thì đó cũng là một trong những cái tà kiến So as a conclusion, uh, by thinking in the 16 ways we have said, cannot get the right answer. Only uh, by approaching with the vipassana, discerning nama, discerning rupa, cause and effect, uh, seeing arising or perishing, contemplate as a nature dukkha anatta. So only this way is the proper attention uh, can get uh, uh the answer of those questions. Và chúng ta kết luận lại, chúng ta kết luận lại nếu mà chúng ta có những hoài nghi, có những câu hỏi như 16 cái câu hỏi vừa rồi chúng ta có học ở trên, ngày xưa nó vừa mới dạy ở trên 16 câu hỏi đó, thì chúng ta có những hoài nghi theo một cách hoài nghi đó, chúng ta sẽ không dẫn đến một cái câu trả lời thích đáng, chúng ta sẽ không có câu trả lời. Nhưng mà chúng ta phải tiếp cận, chúng ta phải thực hành, phải thực hành, đó là chúng ta phải thực hành thiền Vipassana, chúng ta phải thấy được Nama Rupa, danh chân đế, sắc chân đế, chúng ta phải thấy được nhân và quả, thấy được sự sanh và diệt, thấy được vô thường khổ vô ngã thì khi đó chúng ta có được như lý tác ý và chúng ta sẽ có được cái câu trả lời thích đáng một cái câu trả lời đúng đắn okay so time is up we should stop if there is a question you can ask after listening your question I want to know whether or not I can answer Yes, sadhu, sadhu, sadhu. Và bây giờ chúng ta đang đến thời chúng ta dừng từ phát thoại ở đây chúng ta tạm dừng từ phát hỏa ở đây và bây giờ thời đến thời gian cho chúng ta hỏi và trả lời chúng ta bất kỳ câu hỏi nào có thể hỏi ngài xe đo và sau khi hỏi xong ngài xe đo sẽ thấy rằng câu hỏi này ngài có thể trả lời, trả lời được thì ngài sẽ trả lời cho chúng ta nếu ngài biết ngài sẽ trả lời cho chúng ta câu hỏi từ hành giả Kim Trường con kính chào ngài xe Sedor xin cho con giải thích một cách um, cách số 3 trong 7 cách giúp hộ đến diệt tận phiền não là thọ dụng mà được thọ trì. Con xin cảm ơn Ngài Sero. Cái phần này chúng ta đã chúng ta chưa có học tới, đúng không? Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi uh, từ hành giả An. Kính bạch Ngài cho con hỏi khi con thực hành thiền khởi đầu là quán niệm hơi thở, sau đó hơi thở từ lắng dịu con chuyển qua quan sát cảm thọ trên thân và thực hành như vậy liệu có đoạn trừ được các lầu hoặc trầm luôn hay không và cách thực hành này có đúng với lộ trình thực hành thực hành pháp hay không? Con kính chuyên Ngài xe đâu. Vladimir vâng, said, I have a question. Uh, if I practice meditation beginning with anapanasati, and that when my mind start to calm down and I pay attention into the sensation or the sensation or the Vedana in, in my body. So is that by doing so, can I abandon all the asawa by doing so? Is that the way, is that a systematic way to practice vipassana to end all the asawa? So first of all, you need to know what is vipassana. So vipassana is, uh, I may say, in four ways. Number one, discerning, discerning rupas, materiality, discerning nama, mentality, uh, discerning cause and effect. You may say dependent origination. After that, by seeing arising and perishing, you should contemplate as a nature dukkha anatta. So as long as your mind is staying here, so that is called vipassana, uh, can lead to nirvana. So right way. Uh, but uh, what is the systematic uh, way of discerning of vipassana? So generally, uh, first of all, we discern rupa. So Abrada Nama will go in this way. But uh, for those who have jhana, uh, so can start, uh, especially they can start uh, Nama first, Abrada go to Rupa. <coughs> so, uh, yeah, you discern your body uh, is, uh, you say sensation. Sensation is one one of root So we don't call it sensation, but uh, we may call, we may call it bodily sensitivity or translucency. Uh, so out of root uh, so usually we start four elements. Uh, four elements. Uh, so uh, so out of the four elements, three are tangible object. So one is not tangible, uh, known by mind. So, so when we touch something, so instead of sensation we see, we see object, uh, tangible, tangibles. Uh, so firstly, we trying to see tangibles by body or later, later by mind. So, but one is uh, out of four, three are tangible objects, uh, one is uh, uh known by mind, only, only known by mind, cannot, cannot have a, with the sensation. So, uh, uh, so it is different. So you see uh, uh, you see that something like a base but we see the object uh, normally so but it is a, a very very close uh, I think uh, it is changeable uh, if you don't you you you haven't yet learned a bit more. so you may say just a sensation mm, so sometimes it may not be. You may go to touching, uh, you may go to object, you may go to sensation, uh, so it is possible. Uh, so because of this, uh, quite near, uh, but uh, need to learn accurately, need to understand sensation or tangible object. so usually we start with the tangible object uh, added by another one known by mind yes và theo câu hỏi của anh giả ở đây thì chúng ta phải thực hành thực hành theo hệ thống như thế nào khi mà chúng ta nói về sự thực hành thiền vipassana thực hành thiền vipassana theo hệ thống thì chúng ta đầu tiên đó là thường thường thường thường là chúng ta phải bắt đầu bắt đầu hệ thống là chúng ta phải thực hành từ phân biệt phân biệt rupa phân biệt sắc chân đế thứ hai nữa là phân biệt danh phân biệt nama danh chân đế và phân biệt được nhân và quả hay đó nói cách khác đó là phân biệt nhân duyên khởi đó là thứ ba và thứ tư nữa đó là gì đó là những cái đối tượng của việc thiền vipassana đó là phân biệt được cái sự sanh diệt sanh diệt của tất cả những cái nama rupa danh và sắc và thấy được cái gì thấy được sự khổ vô thường vô ngã thấy được tam tướng khổ vô thường vô ngã thì đó là vipassana mà hệ thống hệ thống thì thường thường chúng ta sẽ bắt đầu đầu khởi đầu với sự phân biệt rupa phân biệt sắc trước sau đó đến phân biệt danh nhưng mà nếu mà chúng ta đã chứng được an chỉ định đã có được jhana thì chúng ta bắt đầu với phân biệt danh trước nam á trước sau đó phân biệt rupa sau còn cái cảm thọ ở đây cái cảm thọ ở đây thực ra đó là những cái sắc thôi trên thực nó không phải là niệm thọ đâu nên là chúng ta đừng có nhầm lẫn nên là rất nhiều người nhầm ở đây niệm nó không phải là niệm thọ đâu nó là cái cảm thọ ở thân thôi đó là rupa thôi và cái sắc ở đây đó là chính là sắc sắc cái sắc thần kinh thân hay đâu ở rupa và trong bốn chúng ta có bốn cái hay là tứ đại hình tứ đại bốn tứ đại thì tứ đại ở đây thì chúng ta có những cái rupa thì một cái chúng ta có thể cảm một uh, có có những cái một cái thì chúng ta chỉ có cảm nhận được thôi bằng cái uh, cảnh bộ nghĩa là một cái chúng ta cảm nhận được bằng cái sự xúc chạm còn một còn còn còn lại thì chúng ta lại cảm nhận biết được bằng do tâm thôi thì cái biết bằng tâm ở đây hay biết qua sự xúc chạm biết do cảnh xúc nhiều khi chúng ta biết do cảnh xúc nhiều khi chúng ta biết do bằng bằng tâm nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải học video pháp học cái bài bản học cái đúng đắn thì cách mà hành giả nói ở đây ấy, nhiều khi cảm thọ cái sensation ở trên thân nó cái cảm thọ ở trên thân đó thì thực ra nó là gần gần thôi nó chỉ na ná thôi nó na ná nhưng nó không có phải chính xác đâu mà khi mà thực hành thiền vipassana thực hành thực hành một cái hệ thống thực hành trên đúng giáo pháp thì nó cần đòi sự chính xác mà độ chính xác rất là cao độ chính xác cao thì phải học vi độ pháp học vi độ pháp thì khi đó thì trong bốn cái tứ đại này thì khi nào cái cảnh nào đó là cảnh xúc và cảnh nào là cảnh do tâm và khi đó thì hành giả sẽ biết được chính xác là như vậy và ngay sau đó nói là phải thực hành phải học và phải thực hành đúng đòi hỏi độ chính xác cao yes đây đó câu hỏi tiếp theo từ thiên nhật Kính bạch Ngài Sơ Đo, Đức Phật dạy tất cả các pháp huy vi là vô thường, tất cả các pháp huy vi là khổ, tất cả các pháp huy vi là vô ngã. Trong câu thứ ba thì tất cả các pháp là vô ngã, tất cả các pháp ở đây gồm hữu vi và vô vi. Mà vô vi là niết bàn, niết bàn không bị vô thường và khổ chi phối, tại sao lại là vô ngã? Kính xin Ngài Sơ Đo từ vi giảng giải cho con hiểu. Yeah. Vietnamese say đó. So this question he asked Vietnamese say đó, the Buddha say "Sabe Sankara Anicca, sabe Sankara Dukkha, sabe Sankara Anatta. So in here, they, he say all oh, the Dharma, all oh, the Sankara Dharma is Anatta. Tất cả các pháp ở gồm. So I mean all oh, the Sankara Dharma here mean the uh, also including the Nibbana. So Nibbana is not bị không bị vô thường và khổ chi phối tại sao lại là vô ngã maybe sabe sankara anicca sabe sankara dukkha sabe dhamma anatta the last ah, sabe dhamma anatta ah yeah sabe yes sir yes yes sir yes yes sabe dhamma anatta yes và câu thứ ba nghĩa là um, so in this case nibbana is not oppressed by uh, by by anatta, uh, by anicca, and also by dukkha. But why it is here is anatta. So can Sada explain why nibbana is anatta? Yes. So first of all, you need to know what is the meaning of sankara the menial sankara. Sankara is created, created by causes. So Nibbana is not created. So cannot go another sankara. <coughs> so the other dhammas only created. So Nibbana is not nature also. Nibbana is nature, permanent. Nibbana is not dukkha nirvana is sukha. So because of this sabbe sankhara, nature, all created are nature, not included in nirvana. So the last one is sabbe dhamma. Dhamma means here, here, dhamma here means phenomena, including nirvana. So uh, nirvana also the other created also or are anatta. So what is anatta? To know another, you, you should know atta first. Atta, non-self. To know non-self, you should know what is a self. So uh, self is the only word or thinking have there is a thinking, there is a saying, words, but no reality. This is a wrong by person's thinking, wrong by person's saying, self. What is their idea, their meaning of self? Uh, like owner, uh, manager in this body who can manage, uh, which can manage. So something like that uh, but no reality, just their their view, their thinking, their saying. And so there is a known self in this body. Uh, also Nibbana, also yeah, known self. So self will ne never be never be in the world or, or beyond the world, only in their mind, only in their view, uh, only in their saying. So yeah, Nibbana also non-self. The same as uh, like uh, created beings, uh, non-self. Uh, so uh, even non-self of what? Uh, so for the Nibbana, say Brahmata. Uh, Brahmata is like a superior meaning, superior things, or ultimate. can say that instead of saying uh, adda. Yeah. Hmm. So yes, means nibbana is uh, nature, sukha, uh, anatta. Yeah, cannot say opposite, cannot go opposite. You may go with another word, uh, brahmata. Uh, brahmata is a superior meaning, a superior thing, or ultimate reality. Yes, Kado. Về câu trả lời đây thì tất cả chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ uh, là tại sao tại sao tất cả những cái pháp đây là pháp hữu vi hay tất cả những cái pháp chúng ta hiểu từ nghĩa từ sankara sankara là gì sankara từ sankara ở đây có nghĩa rằng nó tạo nên tạo nên bởi cái nhân nhưng nibbana nibbana niết bàn thì không phải tạo nên bất kỳ cái nhân nào cả thì như vậy thì niết bàn niết bàn đặc biệt đặc tính của niết bàn đó là nitya đó là thường hằng vĩnh cửu và niết bàn đó là gì là sukha đó là lạc Vâng, Niết bàn là Nicha chứ không phải là Anicca, nghĩa là thường chứ không phải là vô thường. Và Niết bàn, Nibbana đó là Sukha chứ không phải Dukkha, nó là lạc chứ không phải là khổ. Và Niết bàn là đương nhiên, Niết bàn đó là Anatta chứ không phải Atta, đó là vô ngã chứ không phải là ngã. Và cái cuối cùng đó là Sabbe Dhamma ờ, ờ, Anatta, nghĩa Sabbe Dhamma, tất cả các pháp là vô ngã tất cả các pháp ở đây dhamma ở đây dhamma ở đây có nghĩa là gì Dhamma đây là tất cả những cái hiện tượng, tất cả những cái pháp hữu vi hay tất cả những cái pháp và cái tất cả những cái pháp ở đây thì lại bao gồm tất cả các pháp hay tất cả các hiện tượng, tất cả các hiện tượng ở đây bao gồm cả niết bàn, niết nibbana. Và niết nibbana, niết bàn ở đây cũng là anatta, anatta là vô ngã và anatta là vô ngã bởi vì nếu mà để chúng ta hiểu được anatta là vô ngã như thế nào thì đầu tiên trước hết chúng ta phải biết atta, atta là gì? Từ ngã là gì? Trước khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề là vô ngã thì phải biết từ ngã là gì và atta ở đây có nghĩa là chúng ta nghĩ hay là người ta nghĩ rằng người ta nói rằng là có một cái thực thể nào có cái người nào đó hay là có ông chủ nào đó quản lý hay là điều hành kiểm soát ở trong cái thân này thật dù mặc dù là người ta nói thế thôi người ta nói thì người ta cứ nói đó là trong cái ý tưởng trong cái suy nghĩ trong cái ý tưởng trong cái quan kiến riêng của họ thôi nhưng mà thực tế nó vẫn là thực tế không có bất kỳ cái tượng á nào trong cái thân này không có bất kỳ cái ông chủ nào cái người nào quản lý ở trong cái thân này thì đó là đó chính là là vô ngã thì niết bàn niết bàn đó là vô ngã thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái thứ cho dù là trong thế gian hiệp thế hay là siêu thế hay là hay là xuất thế gian trong thế gian hay là xuất thế gian đi nữa thì nó đều có bản chất đó là vô ngã và niết bàn niết bàn cũng là vô ngã và vô ngã ở đây chính là niết bàn nibbana hay là chúng ta nói một cách khác đó là paramatha là siêu thế hay nói một cách đó là cái bản bản cái thực tính pháp đó gọi là nibbana hay là paramattha đó là siêu thế thì đặc tính của niết bàn đó là nicha là là thường hằng sukha là và anatta là vô ngã hay là paramattha đó là pháp siêu thế yes say đó uh, when I say đó so time is up say đó so may say đó Lisa for the sharing your memory say đó okay repeat chapter idam me bonyam idame punyang nibbanasa pacayo hodu mama punya bagam mama punya bagam sapa satanam pacemi te sabe me samang punya bagang labandu sadu sadu sadu sadu sadu thank you sajador for the wonderful dharma talk and thank bante damika for the wonderful translation today we would like to stay on our memories that we are accumulated by keeping Sila, learning Dharma, and practicing Dharma to Pao tree. May Siddha be strong, healthy, and long life. We also thank everyone for your time and participation. See you all in the next Dharma class. May all be well and happy. Sa đu, Chúng con xin kính tri ân Ngài cho đã thiết một thời khắc tuyệt vời cho tất cả con và kính tri ân bàn tê pháp thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con kính dâng đến Ngài Pháp Truy những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con kính mong Ngài Pháp Truy pháp thể kinh an, thân tâm an lạc, mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi Pháp thoại ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học Pháp tuần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư tăng Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa đu sa đu sa đu.